na 33 abakoresha nabo umuhora wa Eh, wali mitere ni minongi itandatu na limwe ubusa mirongo umunani na tu ama janichenda na minongi tatu na gata gatatu abakoresha telefone yo mu nzu bita fix ni minongi vili na kabiri minongi vili na kani minongi itandatu na gata andatu ubusa kabiri ikigani leleo uh, hiwanyu make maki chokuno munsi kikaba kiguye kuremesho na jewe jean marie vianney ngenda ku mana mu buhinga bw'ibyuma enjeniyeri harubende wayo niwe agiye kufasha kwakira amatelefone yanyu kwese hamwe tuwaikaze ikaze kino kigani ilo sangwa muri sanze Guri Radio Isanganiro Twirinde gusubira twirinde n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano ngwano twirinde gusubira mu ngwano zimata z'amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano twirinde kurara twicwa twirinde kurara twibwa nduwayo rero hariya muhinga bw'ivyuma yamaze kunyereka ko umunywanyi wa mbere agiye kutwugururira kino kiganiro kwaza yamaze gushika ku murongo ndagwaye mwiriwe aha ngo ravuye ku murongo rero muze muraraba utwinite ko ari sawa kabisa ugenda hajya kuri botike usaba agakarata uharura ushyiramo cyangwa za transfer mu mwanya wa mbere maza kushika kumurongo murongo aro aro yewe ni sawa alo eh ndakumva gatanu kuri gatanu nawe uranyumva nanje murikirana gatanu Ah eh, ni turiko turumvikana neza musaza uhagarara neza kugira ngo ndakomereze Eh sawa ubu naje ndakumva ninde rero Halo? Oui, ndakumva ninda twakuye. Ego mbatwe n'umuwanyi bita Padiri Zina Kizigiro ngaho mushombo muri mushombo commune Mm, kaze utubwire rero vyizigiro. Ego nariko ndashaka gutsinda. Mhm. Mm Halo? Eh, ndakumva ndakumva duka kwijambo bwana vyizigiro. Uterera ndiko ndakumva kwibara abarimbo. Eh, Ngai muranda nakinjira kuchinda muri mwaro mhm mhm ngagoma tubwire cyari ya mwaro ngira ngo vyizigiro aza kuraba ashiremo utuyinite kugira ngo atwakure aro aro wi ndagwaye mwiriwe mwiriwe neza ikiganiro cyatanguye hakwisangana eh cyatanguye kabisa niyo twamaze gushira ku murongo kugira naho tubwire ninde rero twakuye sindabumva neza utikikani ucha maze kutangula hawa maze kushika kumurongo uli online ego ni mwole noone asha ni mwole tulashima na woni sawa sawa ego na mwole chane weekend ya genze neeza sa ni weekend ya genze neeza weekend na mwole chane kabisa nangoran <laughs> ee eh, nind eh, nindiri hatu wakui ego ni jamari imaro ee eh, ni sawa nga imaro jama ni amahoro amakuru mutuba mwaramenye kubera ndiko ndayavuga ntumvirije radiyo ino byacitse tubwire tuga ku ijambo ego ino byacitse ijambo ry'iwanje egome kubera imvura kuva ku munsi wa kane ino yononye imirima n'ukuri n'ibintu by'akamaramaza ndazi ibyo mwebwe ntabyo mwamenye mm, ni imvura yaguye ryari ijambo yaguye kuva ku mugoroba w'uwa gatatu uruzi ruruzura ruratwara imirima eh. kuri n'ibintu by'ibiterasoni kabisa mm. uretse iyo mirima nta nzu zagurutse cyangwa nk'ibitungwa cyangwa ibindi bintu byaba byarononwe n'iyo mvura muri rusange ahantu nterereye nta bindi byononekaye keretse uruzi rwabaye rwinshi cyane ruratwara imirima witwa kaniga mm, abarimyi rero ubu byifashe gute mu mirima yanyu eh, dufate nk'imirima yari yegereye urwo ruzi yarononekaye cyane kabisa n'ukuri icyo muca musaba cyo bakiki kuko yabononeye mwari mwiteze kwimbura eh, ikintu cya mbere twosaba ni ukubera leta yoraba ikintu yofasha kuri abo bantu bahuye n'ibyago kuko nabo nyine mhm, jamari yari yamaze kutubwira amakuru yari mwaro imvura yaguye ngo ironona imirima nuko rero mu bandanye mutwakura kugira namwe mutubwire aho muherereye ingene byifashe Undi munywanyi nawe yamaze gushika ku murongo aro Aro Mahoro mahoro ninde Ndi Alex Buyengero Eh burenge ibuyengero yo mu rumonge eh, Mm Alo Eh ndakumva Alex duka kwijambo Twebwe twakandamarara mwaragize twatanze umusaza wanjye cyangwa aha turatanga n'ayasigaye eh nibugaga n'umusingi twateye tuzi ko iyo wanjye tuzi ko wakwata mm niwe mugiye kubaza babwira gute ya tubaza Mm. aha nitwe turakumva neza Alex nashaka ndakubaze ko igihe cy'itera gisa n'icyarangiye none mwace mubigenza gute twebwe twahebye mhm, urakoze ariko arunguka cyangwa ibice kumbura ngira ngo aha alex yari yamaze gushikiriza iciyumviro ciwe Wondi munywanyi amaze gushika ku murongo yewe Yewe neza. Eh mwiriwe mwiriwe ni sawa sawa mutama. Amahoro. Eh ninda twakwiye rero. Eh je twa Jerome ndiho. Utwakuri he Jerome? Amahoro. Eh utwakuye uramaja he? Yandi bujumbura mu gisagara. mu mm, gisagara ni kinini ya na je nihondi urabona ko na ariyo na je wendi neza neza he muri komini ndabumva neza mwebwe mwaduza kajwe ni mvuze ko mutwakuye muri mu gisagara muri komini yahe cya muri quartier yahe eh nagomba kumenyesha mm, mhm naromatazi mhm Nigize abakozi bacungera ibintu n'abantu. Mm. Abahe neza na neza. Bajya bita basiti cyane. siti sekere. Eh. amashyirahamwe kubera leta yakwiye kuyagarukira kuko badufata nabi mm, babafata nabi gute jerome ni ukuvuga umuntu akora ku murongo akora amasaha cumi n'imwe mm. babo nta na kamwe baduha mm-hmm. alo eh, ndiko ndakumva hanyuma rero nta regitorase baduha ariko hariho amasezerano muba mwarasinanye n'abakoresha banyu ibyo bita kontra eh, ngira ibyo byose babiri hari abadafite amasezerano namwe na ndetse nta na kimwe turihira ntaki mm. ni ukuri barakwiye kuraba umuti mhm, barakwiye kuraba bakaza barabaha amasezerano bagaturabira akarusho dushyirira ko natwe ega amafaranga dukora ni make nta kintu akimazeyo kigira mm. none mwarituye abo babatwara canke abajejwe amasendika y'abakoresha n'abakozi icyo bababwiye Jerome atwemye ishyirahamwe turimo nta sendika ndigera mbona n'imwe izafata tuvugira hmm. mhm. ndagushimire cyane ndagushimire cyane kumbure ngo ababijejwe bavyumvise bazora babatunganiriza kubamara bakorere n'amahirwe mu karere agace mudufashe mhm, twe kubafasha nuko nyine twabahaye akaryo kugira ngo mutubwire ingene zifashe none we wowe usanzwe ukorera muri sosiyete yitwa guteje rome eh? sosiyete ko hajya amashyirahamwe ari menshi hariho za urinzi kazi murambona hajyanye za rukangantare n'izindi we uri muri iyahe agiye tanganira ya ni urakoze kubona aho twakwiye ukaduha ano makuru ego eh, murakoze nawe ahantu mhm. twirinde gusubira mu ngwano natwe rwaruka ukunda igihugu biteho amahoro ubundi munywanyi haze yamaze gushyika ku murongo ndakuramukije mahoro mahoro ninde twakurihe fide Ah, kumutanga sibede. Ah, kumutanga side ngao muri gihosha. Yego. Mhm, akumutanga ah, akumutanga ah, ah, side turafisa abamenyesha makuru baba ngira ngo tubwire amakuru batamenye. Asa matumutamenye. Mhm. Nuko mbona ibintu eh, Mm, so ni muri aba baza bacha gute? oya nk'ubu nk'ubu nk'ubu imvura iguye nk'ubu turabona biri ko biraka ibikinga kandi basiga badanasuriye n'ingorane mwere mwosaba iki fideli icyo twosaba ni uko boraba bakaza bakadukorera kweri neza nk'ubu kuva ku wa gatandatu nta dufite nimutanga side neza na neza amajahe atagira amatara we utubwiye amande yo kwa ntabona iruhande yo kwa ntabona nyine Alo? Alo? Mm, ndagwaye mwiriwe. Alo? Alo alo mwiriwe neza. Amahoro cyane, amahoro cyane. Eh, ninde twakwe rero? Ewe bibizi mwishombo, mwishombo komini ya lena ya. Vyizigiro ni wale watangwe twakura? Ewe wale nabakwe muka bishibishika. Eh, kaze rero mari icyumviro cawe unanyarutse kujya duha umurongo abandi. Kibazo ngaruka ko cyagira barabara bihuza mwaro na murabya no kuri ndetse akamo nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu cy'u burundi twizeye mm. akora ibishoboka byose mu mirongo icyenda na gatandatu mirongo icyenda n'indwi yarahajya aracika ahakora iri barabara nyine kugira ngo imodoka zikike mu kiyungura ariko hari abandi bace twebwe nk'abenegihugu ni ukuri dufata mu mugongo kugira ngo iri barabara rikorwe Mm, ariko hari abandi barongozi bo hasi uhereye ku mutumba w'umutumba hanyuma kindi kibazo cy'ibarabara rihuza kiganda na muramvya mm. biri ngaha mu ishembo ariko vyizigiro nashakanda kubazi hari abandi barongozi uhereye ku mukuru w'umutumba na musitanteri bobo ico kibazo mubabakije baca babwira gute Mm. Hello? E, ndakumva ndakumva ndakumva. Ewe, lazima nikuja kusoza nchini bararibiza kiganda mu Rwanda. Mm. Nikuvuga ikigo kwa modoka kwa kama mstari wa wakupile kiganda. Mhm. Mm Tukanayivuga no mstari atubagasa ko mu kinga y'Rwanda. Kwa ngerageza uburyo bwo kushoboka kugira ngo twariko atwebwe bene gihugu twakora ibikorwa rusange tukazana amagaraviya n'ibiki muganda ho gaterera ikibazo cy'isima. Mhm. Mm ayo eh, nakumvise nakumvise ibyo bintu by'ukuri hamwe bidufasha byiza cyane n'umwe n'igihugu umuco cyane mhm, urakoze wagize neza ko twakora byizigiro namwe murakoze cyane ko kuri radiyo serengeti mhm, ijoro ryiza ngaho ishombo undi munywanyi yamaze gushyira ku murongo alo alo eh, ni sawa sawa wakera ni sawa umeze neza Eh, kabisa kwe ngoro eh, eh we bakwitande muvugana na wayi e juvenal ah twakwire hehe e juvenal mu buyenzi ngai e bujumbura eh eh kazura una kuri hafi yanje ah sindi hafi yawe kweli eh. ikintu nagomba ikintu ikintu nagomba kuvuga mhm. leta ni <clears throat> nagomba kuvuga leta leta nirabe idukorere ry'abarabara riva mu igenda idufashe ryuzuye nogo kweli barabara ryabaye nabi Ah. riva hmm. eh, mm, mwijenda rigenda hehe yuvinari rije matana iri riva ku musaga aha ugomba gushikira kwa ujya hose habaye nabi habaye nabi rwose ryari imburutse ubu mpengo si kaburimbo hajya ushaka urugendo hajya inyamutenderi urumva kuva hari hantu mu igenda ho hejuru uvuye mu igenda mm. cyangwa inyagasasa mm. Eh, reka reka reka hoho asha oya ni hatari hoho harimburutse byarabaye nabi mm, mwege namwe nacyo mukora kugira ngo mufashe mu kurindira ko leta yoza kubafasha ku ikaburimbo urazi yuko none wowe wokora gute ahantu himburutse gashamu kuzimu njye mm, muranca ahantu ngasanga abantu bakora zibira ibinogo bagaca guhagarika eh, ngo abantu ducoreye ah, ducoreye nk'uwo gushyira hajya inyagasasa wohaza ibira gute sinzi ngene hangana ko ariko rero yarazi yuko munyagasasa urazi kwibarabara ryamenetse ryose mm. ikindi na ikindi nacyo nagomba kuvuga mm-hmm. nagomba kuvuga ni nukuri leta nirabe yuko kubera amadutu yabuze na e, na dufate byose byabuze mm. we nuko utagiye muri vile saa hindwi na saa munani uraye muri vile virema mm, nagiye nabibonye jivenali naje nkorera hafi yaho akwisangana ntuzi ko ni bandi muri vile jeki minota leta ntirabe irabe igerageze irabe bapfume baraba zijya modoka nini nini aribo bapfume baraba amakwasiteri amafuso n'amahiyasi baraba amantu udashobora kunywesha ko kugira abantu baze barataha neza baraba baraba ingene byogenda mm. kweri n'ukuri uno munsi je mm, hajya udatembereye nta gashoboka je natembereye muri vire ndaraba nsanga nta modoka n'imwe yahari itwara abantu kubera abantu bari buzuye mu isoko singene batashe rimwe mhm, ni nk'ubonye cyangwa leta ibwira abantu bamenyere kugera n'amaguru batamenyere kugera n'amaguru n'ahandi hatari benshi batorera mu gahinga mm. gutangura gutonda saa hindi mhm. nirabe ishyiremo ingufu ishyiremo ingufu ifasha abanyagihugu kwera mm, ariko biravugwa ko hariyo nabo byoye ko birava ku bukene bw'igitoro juvenal ego eh, eh, biravamwo ego eh, vrema mugabo mm, dufata abanyagihugu nabo nibarabe bamwe bamwe bava hafi baze bariyunguruza baraba ni hatari badoze baragenda hakiri kare mhm. kubera ni hataru jewe no munsi nashyize muri ville nabonye umengo ashini vyoroshe mm, ariko jivenali hari abandi bahitamo kwigira n'amaguru camu cawe avuga uti ako amasaha atatu ningahanye nyine igire n'amaguru ego vrema bamenyere bagende n'amaguru mm. batamenyere kugenda n'amaguru n'ahandi hoho ashe kubera dufate n'intuze burya mu modoka b'ubuntuze bukwaka ibihumbi ndwi gushika nko mu buyenzi hmm. bajya bo bumengo na madiri ni hatari ni hatari nta muntu akiyunguruza ku modoka uri kurara ntibamenye kugera n'amaguru natwe twarabimenyereye mu gutaha hmm, urakoze cyane yuvina sawa sawa hmm. undi munywanyi yamaze gushika ku murongo ndamwakire ndagwaye mwiriwe Eba vugana n'inguvu vugana inguvu kumengwejeje ku gikigori Eh washitse namisoma ingimba ninde Aha Claude utwakuri he Igitega amaja he Karera ya Ah kazo tubwire amakuru Kwagomba vugane kubijanye Mm Eh, ndakumva cyane claude jewe ndumva igihugu nsanzwe inama nikorera ah, mugabo nsanzwe muri komine aha umutumba wa kiriba mhm. jewe ari ibintu nabonye umenga nk'umuntu ariko baramukorera ibintu byiwe mbona umenga haracamo igipfungu ibintu nyabaki dudurira kutubwire nyine yapana gucisha mu migani wabonye ibintu nyabaki byagenze gute hari hehe harisanga api byagenze gute tubwire ibyo bintu byari byo nyine byagenze hari hehe byari byifashe gute byari biki ku bintu no gutanga isukari duka ku ijambo duga ku ijambo urumva ku bintu bijyanye no gutanga isukari isukari barayitanga mugabo urumva hageze yuko twebwe abenegihugu tujya kuyironka mm. hama umukuru w'umutumba ntarari mm. none sinzi impamvu sinzi baba isukari bayashitse ntimuyihabwe isukari yatangwa bakumva yuko yagiye mugabo urumva ntibatubwire yuko dushobora kujya kuyironka turi abenegihugu basimbohe akaruhuke kakimbutse mwe mubaza mm, ko ikihabwa abandi claude mwibaza ko ikihabwa bande mugiye mwege muba muyigenewe mutayirose aha kumbure Claude yari yamaze gushikiriza icyumviro ciwe kubijanye ngo n'igifungu kiba mu itango ry'isukari hariya ikarera ngo umukuru w'umutumba tararika abantu hehe bana umukuru w'umutumba aha iyi ni radio aru aru Ani ni kwisanganiro. Washitse ngani kwisanganiro inama isoma Ni Ninde rero? Ni Amoze Kakanga katubwe twerekagara tuvuge ikijyanye n'imibukweri malaria twende. Utwakuri he kwanza amose? Kakanga kagisuru. Igisuru yo mu ruyigi? Yego. Ubiradio isanganiro murayumva ngaho igisuru neza. Ijana ku ijana ku rero. Eh aho ni sawa sawa natwe biraturyohera ko tutariko turatamba twirorera. Aha, amose rewa agomba matubwire ngo ijyanye na malaria ngo imibu hari yanyu ngo yasatse igisuru ngira ngo araza kugaruka Amosi mwanyu wa cahari uwundi munwanyi yamaze gushika yewe eh washitse washitse ninde Melkiade muri cibitoka amaja ye neza neza muri zone butirasazi mm komine rero nagomba mvuge ikintu bene mhm mm eh turakumva hariho ukuntu nk'ubu twe turima urabona dufite amasoko nk'atatu nk'aha mu burundu hariho ukuntu nk'ubu twe turunda ifumbire nk'abantu dukunda kurima munsi tukayihebura mm. rero muri umugaratire mu dusabira leta hakurya bagira amakomande yo mu gihe cy'akatatsi no mu gihe cy'impeshyi mm. natwe bakatubwira tukatugura amakomande kugira natwe tuze turaronka nk'ifumbire tuza turakoresha mu gihe cyiza mm, ariko ubunye ku bijyanye n'iyo mwari mwarihiye mwatangiye avase mwarayirose yose mm. no gutera mwarateragiye imbuto atangorane muratuvugira kugira natwe tuze turagira amakomande agira nka gatatu kugira tuze turaronka natwe ifumbire twaza tugakoresha mu gihe cyiza Mhm, urakoze cyane claude mirikiyade nako ni ndagushimire cyane kubona watwakuye sawa sawa yewe sangwa ikaze eh, murambe mu gitama umeze neza musaza basha ndaho ndakomeye eee uno munsi rero ushaka utanga urumbwire uti ni nakaje namaze kukumenya nawe uri kuravugana n'andi <laughs> kabisa burya bituma turumvikana neza kuri radiyo sanganiro burya ntugenge urimo iravuga neza ah ariko hari umugenzi ajeje twakora igisura avuga ko nka gisura ariko watwumva ayi sinzi jewe mu kwakura jewe ndabanza nkisohokera hanze nkava impande ya sinzi ngo byaba bitunganye ariko kabisa ntitumwe turabyumva neza aha kumbura yari mu buhinga bw'ivyuma niko ndaraba ubuhinga bw'ivyuma ndi wa mu engineer nduwaye kararaba mukanya eh. beza kuganira neza yego cyane na wa mukenyezi nawe ndazi kwabizi abizi kandi abizobereye cyane eh, mama serafina hakizimana yakoze ku murango eh. wari kararuhuka n'umuryango nyine ni barambe kabisa ndabakunda nawe ndagushimiye ku izina ryabo na ndabubaha rwose yego cyane hanyuma bwana turimo turaba malariya njye nayifashe hmm. eh, cyakora nawe uvuga yuko ari nk'ikiza mugabo hari kabisa kandi umenga ntiyumva imiti hmm. rero hari aho turi nk'ahantu ku igara dutera inkuru tubaza ati none gashya ati burya ntawe ko wamuhise kasimara yagomba kutuzanira urucanco rwa malariya mm. ati none ga nta bindi byegera yari afise canke nimba nishyirahamwe kimwe n'iki nta bandi byari kumwe bashobora umuntu yashobora kuvuga ati mbe bashya ko ati ntabobandanya ujya mugambi Mm-hmm. ariko muri leta ubushikiranganje ubushikiranganji bijeje amagara y'abantu baragira umugambi wo gutanga imisegetera bakagira eh. n'isekeza ryo gupima iyo ngwara ndabizi cyane ndabizi nanone niwe badufatiye igiburyo mm. none ga burya mwireta byiko mbona babaye abanyagihugu cyane burya nta wodoza igikorwa kikabanya kikaronka cyacu rwa malariya kandi malaria abarundi bose yawa cyaba babarundi bakomeye cyane mm-hmm. kumbure ubushikiranganje buraraba ingene ibintu biba vyifashe mu gihugu Eh. hanyuma barakorana muza mpuzamakungu OMS rijejeho amagara y'abantu eh. niyo baca baraba ikiba gikenewe muri uwo mwanya mu gihe baravye n'ingene irandagata ry'indwara riba ryifashe mu gihugu bari turabiye kabisa shima twoshima burya Buga burya izindi ndwara ku rundi rutonde mu buga nishinze kati nishinzika abanyagihugu cyane nawe none uherutse kuyirwara atoma abo nto nyumva njye namvuga birango wumva <laughs> Eh, ariko je ndavyibuka tukiri abana twaca tuzinduka koga mu ruzi nkawe ntuhaca nga mu nyamabuye uzoraba ko twazoshikira isi yari ikiri n'agahingo ntiyari bwanywa amaraso ya bene gihugu cyane erega ibara ryaraguye bwana isi yarabaye ntabo bishobora umugore mm, avyibuka kere ngene twabigenza mu kwivura malariya twebwe mbere batujyana mu mwonga kutudimbagiza mu mazi tugaca dukira eh naje ndavyibuka cerewe nagenda mu ruzi bita nyamuswaga yekatubwira ku bijanye nta malaria aro ndakwamukije cyane byane eh, ndakuramukije nanje ninde urakomeye yasha eh, ndakomeye cyane gose kabisa eh nawe ni sawa Alo biri watu watu na kwenye ah, uraza. Ah nubu twakuri uraza ko ndakunda. Neza cyane. Mm uraza ni sawa. Umutekano ni wose. Hmm, Kaza amakuru wanjye naragushima banza uve nk'abantu abantu ari induru ukunda muri komine ya buraza bari kuhatubakira ibitaro bikuru mm. ubundi dushobora kudacaca twirukanga eh. ikibuye ibitaro mm. bikuru komine buraza birarende biko birubakwa cyane rwose batamwe kubyubaka bari mu gusakara mbere kwanza mu minsi mike bizaba byaheze turiho mhm, bike kubasahiriza mu bijyanye no kwikura akajyamo kanyuma nako mhm. iyungurura muri misi mu Burundi biragoye kweri mm, ngai eh, buraza vyifashe gute cyabanda cyabaye ndase ya iburaza vyifashe gute kuca kwa gitambara imoto ni 14 cumi cumi ni mm, gushikana hari ya baba baronka igitoko kuri magendo igushikana nkariya mu gihamagara canke kwiraro naho oha ni kuri hamwe gicumbi ni kango zo ruvugura hazi eh ndahazi gose komera jama jama jama diane mm ndagushimiye cyane gose Eh, we Vianney yes yes konda konda ivyo bitaro tubikesha wa komine buraza na premana wo ngayo buraza nyene mm niyo bavugiye kugira ngo biboneke nabategetse ba komine yacu nziza ngayo buraza ariko namwege ni ngo nkabene gihugu namwe mwaraterereye aha konda konda nyororo iburaza undi munywanyi kumurongo murongo ndagwaye mwiriwe yewe Eh, none ngira ngo araciryamiye narava mu gatira ariko undi yamaze kuza kumusubirira halo ni sawa twideseze ikibazo cy'isukari banza utekane yewe yewe yewe yewe kwigurwa bibiri banza utekane ubanza umbwire neza we kwanza we bakwita nde ndazi kuba batijwe bakwita nde izina ryawe baramama joseph mm, twakuriye joseph igitega aha muri komine giheta mm, kazi rero duka ku ijambo rero utekanye wumve uyiha amahoro tugira izo z'isukari isukari ku bihumbi bitanu ukiro mm, ngayo mu giheta e? aho nyine mu giheta yego aha nyine muri zone kiri mm. abo bayi bakuri bitanu bavuga kubera ko ibayi bakuri bitanu kandi igiciro cya leta atarayo kigurwa ari bibiri n'atanu aha yosefu aratubise kabisa murumva ko aratunyoteje kumbure ngira ngo yosefu genda ushyiremo utuyinite hanyuma rero kugaruka utubwire ingine bigenda mukayigura bitanu ningine babishura mubabajije igituma isukari bayibaha ku bihumbi bitanu aha mwoba mwifuza kubika no kubikura amafaranga kuri konti yanyu ya besebe mutiriwe murashika ku biro bya besebe birashoboka cyane mukoresheje telefone ngendanwa yanyu muhira na eko kashi zirabapfunyiriza urugendo fyonda akanyenyeri amajana ane na mirongo ine na kane akadirisha mushyiremo igiharukabanga cyanyu ca eko kashi maze muhitemo gatandatu hama kabiri nimba mwifuza gukura amafaranga kuri konti yanyu ya besebe murungika kuri eko kashi mushobora guca mutora amafaranga yanyu ku muserukizi wa eko kashi abegereye bimubereye canke mufyonde akanyenyeri amajana na mirongo ine na kane akadirisha mushiremo igiharuka bangacanyu ca eco cash maze muhitemo gatandatu hamara imwe nimba mwifuza gukura amahera kuri eco cash murungika muri bcb murashobora no kuraba ibiheruka gukorerwa kuri konti yanyu ya bcb muti bigenda gute fyonde akanyenyeri amajana na mirongo ine na kane akadirisha mushiremo igiharuka bangacanyu ca eco cash muce muhitamo gatandatu hama gatatu si ivyo gusa bcb muhirane eco cash birabafasha kandi kuraba ubutu ubutunzi buri kuri konti yanyu ya BCB muciye kuri Eko Cash nabyo bigenda gute fyonda kanyenyeri amajana na mirongo ine na kane akadirisha muhitemo gatandatu hama kane mwifuza kumenya byinshi nyarukira ku ishami rya BCB ribegereye canke muhamagare ku buntu ku nimero amajana ane na mirongo ine na kane BCB umugenzi kirumara to. tugubage nimuze nimuze dore icyo guteza imbere nimuze nimuze dufatane muda tugubage nimuze nimuze uburundi bwa nyaburunga bana twarundi twese turondera icyoteza imbere urundi bwacu tubusanasanisha ibikorwa munyamahanga yashobora kutwubakira ndabibutse ko ikiganiro ni ayiwanyu havugwa maki muratwakura kuri 76 na ubusa mirongo umunani na gatatu amajyana na na ubusa um, ubusa mirongo umunani na na na abakoresha fix naho ni kuri mirongo na kabiri na kane na ubusa kabiri kugira ngo rero muce mutubwira ayo makuru yabaye ngaho mu kibano iwanyu tutamenye kuko murazi yuko nka jewe zishobora kuba ndi hose mumenye ibiriko biraba canke nde hariyanye Moise Misago ntashobora kuba ari hose ngo amenye ibiriko biraba canke hariya ninde kandi Francine ndiyo kubgayo ntashobora gushika hose Reka nabandi bari yaba Gerard nibigira hariya mu ntara gitega murumva ko ari karabumuntu eka tubwira makuru ngai karera washobora kuba atashitse cyo gasanga ari makamba Elise kwizera ntiyashoboye kumenya byose nabandi nabandi eh, ugashobora gusanga nka mama Lydia gahimbare nawe nyine ntiyashoboye gushika hose ngo amenye amakuru ariko araba mu kibano akarere ka karyo rero nawe uca uhabwa ikaze ugahabwa ijambo ukatwakura kugira ngo utubwire ingene byifashe aho uri utubwire ijya nkuru ingene yifashe ukayishikiriza ariko mu rupfasoni ntangere eh, nk'uko abandi bagiye babigenza sangwa ikaze rero ndwayo aracari mu buhinga bw'ivyuma mu kurindira yuko mutwakura tube turumviza kano karirimbo Maria muhinga bw'ivyuma engineer Ndwayo arambwiye ko tuza twarose undi munywanyi yatwakuye ndagwaye mwiriwe. Aha ngo munywanyi kabisa cyavuga uti mbanze ni tunganye neza. <laughs> Cyavuga uti mbanze ni umvire neza. Eh ngo ngavugira ku radio navyumvire neza ngo cyo birashobora kungaruka ko mugabo rero shikiriza amakuru nyene mu bwisanzure tubwire ingene Eh kugira ngo n'abandi bavyumva ingene vyifashe umunywanyi amaze gushika ku murongo ari aro ndagwaye mwiriwe eh ndakubashije amahoro y'Imana eh nanje ndagushaye kabisa abandi nawe n'umuryango wa wese ego turakomeye nawe ni sawa Yego ni sawa natwe eh nindere yatwakuye Yego nagomba biri cyose kirije eh bakwitande wewe Ya Ewe eh, urinde utwakuye Nagomba ndababwira ingorane mugenzi yagize aho muri commune muri komine muha kanyosha ah, akazina kawe bakwitande nawe twakuyigwa mutubwire uwo muntu we bakwitande akazina kanjye yego yewe nitwa eduard mhm. wavuze ko twakuri hehe eduard ni muri komine kanyosha rirare muri zone kiyenzi ku mutumba wa gisovu aha kaze rero tubwire amakuru ngaha mu kiyenzi amakuru mutamenye ni umugenzi yagize ingorane aho mu kanyosha aho umutazi moto hmm. yagize ingorane yaburetse umukiriya amubwira ngo amujyane ngo muri komine mm -hmm. hanyuma aramujyana amusikanye nta kindi yakoze yaciye amufunga aramwambura n'impuzu zose udufaranga ari afite twose aratwara mm. yagiye kuvayo baheze iminsi ibiri mm, yatsimwambuye yamuhora iki ni ukuri twaratohoze ahubwo komiseri wa bujumbura ari rare imana imuhezagire mhm. iyo atabawe ntitwari kumenya n'irengero ryiwe mm. kandi batubwiye ko uyu muntu ngo yari komiseri wa bubanza mm, uwo yamukoreye ibyo bintu twasaba rero ababijejwe ko bodutabara n'ukuri ariko uwo uwo mumotari yaramaze kurekugwa uwo bakoreye ibyo bintu uwo mumotari yaramaze kurekugwa gushika uno mwanya nyakubahwa komiseri wa bujumbura rirare yaraje kumutabara bukeye mu masaha kumi n'imwe aramufungura mm. ariko waracunze iryo bohero mu kabezi mm-hmm. niwe yaciye asubira gufungwa n'ubu ntituramenya ko arasubira gufungwa ko mm. yamurekeje nawe mm. twatabaza rero ko bodutabara n'ukuri mu komiseri wa bubanza ibintu ariko aradukorera mm-hmm. kumbure edouard icyiyumviro cy'iwe yari yamaze kugishikiriza turabandanya twakira n'abandi muhandanye namwe mutubwira ingene vyifasha muherereye biso na molende tokima e na lombango bosi ezali pene afrika soleil rayonne et les fleurs colorent des plaines odeurs des montagnes du Congo. Tam tam et le beat de ceux qui t'aiment. pam tam tam. Hein. Tolérance est le fruit de ceux qui s'aiment. Wap pam pam pam. Tunataka amani, amani, amani, amani Tunataka amani. Tunataka alo alo, ni sawa? Alex buyenge. Eh, ni sawa Alex eee eh, kaza utubwire alex wari watwakuye ariko ngo icyo bibagiye eee eh, byinshi bakuvuga ni ikibazo kijyanye na angeri twebwe twari somera ya banki urabona angeri ikenewe mu gihugu twebwe mm. twari yanasigaye urabona ibikenewe none twebwe abandi barateye ntitwateye kugeza isaha n'uyu munota ntihangire bagiye duhajya ariko rwego utateye ubusizi batubwira ngo umunwa uronka icyo kandi iyo twari inyuguti ducukanya ibitunga amafaranga mubacike babishyura gute alex mubacike igituma angeri batari bahaye mwararishe baca bababwira gute batubwira ngo urumva ngo yaraguze none rubura gute kandi avansi barabitwaye byose nkumva rero ni ukuri icyo kibazo kuko kimaze iminsi nka jenali ni hegitari y'umurima ndabura angeri mhera ntandare buko nyene none nubutu wadze nitu wadzo ito wadzo wadzo so jama franga ya atuwa matuki tukafuma tu ya atu igie chiti ya nanukumenga kiliko kila re nga mwache mubi genza kuti sa igie chuku tera gira imbuto kumenga gisani cha re nga nye mwache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 Mnywanyi undi amaze kutwakira. Alo. Alo. Eh, mwiriwe neza mahoro eh muri bande mutwakuye ni Stanley ndamunyakabiga mm Stanley yego amunyakabiga ah, murabana n'abantu benshi n'umuyobozi wacu abanga munyakabiga yego mm kaze tubwira makuru tutamenye yego hamaje nari sakagomba kumera nk'uvuga mhm na cyane kujanye cy'ifumbire cange mhm ariko mu inyuma y'icyo nari mfite n'akandi kabazo nagomba kuba ba kubabaza mm, tubwire we ahangere ko nga mu gisagara cya bujumbura batarima icyo kibazo cy'ifumbire ugifise hehe neza na neza ko nga munyakabiga urinzi atamirima ihari eh, iby'ifumbire ushaka kutubwira n'ibyahe cyangwa byifashe gute oya jaka ntagomba kuvuga ukantu kajyanye n'ifumbire kweri hangeri mm. kweri burema genda by'ukumwe ifumbire imeze nkaraba n'ukumwe twayirose n'impeshyi ihebye mm. bikunda boranga ingene baza baratworohereza kugira tuyironke byoroshye mm. wowe usanzwe upfa hehe sitani mvuka mu rutana mm. ariko nko kwiyimeze nari nazuze ngiye gutera ariko nabwo iyo ntateye kubera na ko nyine nayibuze yego rero urabona kandi Hali hari abaca bagikora ku mase y'ikirundi ajya y'inka canke y'impene canke y'ingurube bakaba bateragira canke muri nyabareka hari igihe udashobora kuronka ibikwiye sawa yuko za yuyo wongereza rero iyo utayihose warayiriye amahera Hmm Nwe muri kino gihe mubajije esitani muri kino gihe mubajije muri kino gihe mubajije amafaranga mwatanze hanyuma ntimwaronka ifumbire baca babishura gute mu bisanzwe batubwira ati turindire ariko urumva umaze kurindira ikiringo wariye cyararenze ntakiba ukiyikoresha n'ubwo yoza mm. ntabwo usanga igihe yaracerewe nawe utateye nkawe wari warihiye imifuka ingahe bagwaye ingahe ubishyuza ingana gute nka wewe wari warihiye imifuko ingahe umaze kuronka ingahe ubu wishyuza ibingana gute nari narihiye imifuka itanu umugabo mwiyo iyo nashoboye kuronka ku mwanya yabaye nk'ibiri gusa mm, urumva kubishuza bishyuza imifuka itatu eh, nayo igasiza yacerewe gusa mm-hmm. kandi ikindi baramukunganira uh-huh. basi leta iyizana hama tukaza turaza kuyigura isanzwe ihari igafite amadepo yaho umuntu bashobora kuyironka byoroshye kuko mm. hari igihe n'ubundi uza kuguriha ugasanga ntuyirose kandi wararishe ugatwara umwanya kujya kuriha avanse kujya kumariza gutora amaborodero bashya usanga ibyo byose ni ibintu bitwara umwanya ubwize fagitire uzasanga umufuka urose nko ku bihumbi mirongo itanu wari uri ku bihumbi mirongo ibiri n'icyenda mhm. n'amadekani mhm. urabona ntibaza boraba nyine batworohereza bagashyiraho amasitoke nko mu makomine hose amwe yageze nko gutera uvuga ati ndagiye ntwara amakashi amanura umufuko njye gutera bayitwegereje hafi mhm. icyumviro cyiza ushikirije kuko n'ubundi urumva bakagerageza ku buryo ibidandazwa bisumba abakiriya ahubwo abakiriya ntabari bo basumba ibidandazwa urumva bamaze kureba ibiri poporisiyoneri n'ibyo abarimyi bakeneye ucumengo ntayihari iyo bikwiye abarimyi mm. mugabo irengeye abarimyi ni ukuvuga umuntu wese arashobora kuronka yifuza kuko ibihari niyo mpamvu mm-hmm. nagomba gushyikiriza mm-hmm. ndagushimire cyane sitanirayi murakoze cha. cyane ni n'ijoro giza ngaho eh Eh murakoze namwe mhm. undi munywanyi yamaze gushika ku murongo yewe yewe yewe ndabaramukije eh natwe turakura turakuramukije we bakwitande kona ko uraza eh hari cyo wibagiye ko ndakonda nyarusa usabwe adumurongo eh, abandi eh abateretse baheje kunkebura yuko ahubwo eh, eh, hari kubakwa ibitaro bikuru y'impunzi iyo zavaho kuko impunzi zarase kuvaho ahantu bari gutegeka kubakwa ibyo bitaro barase kuvaho bamaze kubaka ibirasi bitatu by'ibyo bitaro eh, kubera izo mpunzi iyo zavaho ahantu hakaguka ibyo bitaro bikuru byasa byubakwa mm, amaze kubakwa amaze kubakwa ibirasi bitatu urumva bagiye kuvyubaka impande y'ikambi y'impunzi eh, eh, kuko ni itegeko yuko impunzi zitegerezwa kuvaho zigaca ku misozi kuko nta hantu hakarasha mu gihugu cyacu ni umutekano mhm, bateza kuza kuba mu misozi iyo bavuka bakava mu makambi y'impunzi eh, ariko ibyo birafite ingeri bitunganijwe biri mu mategeko iri mu mategeko ntibatubise bubaka ibyo bitaro bikuru bizosubira kibuye mhm. eh, baheze kumwebura kweri abategetsi barankunda cyane kuko mvuga iby'ukuri nanimbeshe gusa mbwa ibyo bitaro biramaze kubakwa ibirasi bitatu yewe eh, turitonda akunda kubona nyororo aha kunda nyororo ngo narimbeshe urumva rero ahasantu kubeshera eh muze muraba makuru mushikiriza kuko tubakaje kugira ngo mutubwire amakuru nyezina muba mwatohoje neza muba muzi yabaye y'ukuri apana kuvuga ibintu kugira ngo unezeru ucanke uri yanye e, eh, namwe bategetsi namwe sangwe kaze muze muratubwira e, ngene byifashe aro mhm umwe mutegetsi ko yaciye agenda ngoma ntamwakire <laughs> mhm rusha bendera yangu ah. na sisi ndo watu, njo tuijenge nchi yetu Burundi, na sisi ndo watu chetu chikinenge, njo tuijenge nchi yetu wote kitu kimoja, na iki kiwanja chetu hapa hapa tunamaliza kila kitu. Aya, wasomi wasome, wakulima walime, wafanya kazi wafanye, wale wenzangu na mimi tujikaze, tujitume. Ukipata ukikosa nipo sini nyime, tuvumiliane tusichukiane walavu Walundi wote umumwe, tujifunye kilimo chetu cha kahawa, majani ya chai na sukari kama kawa, peace kwa so undi munywanyi yamaze gushika ku murongo ndagwaye mwiriwe mm ni sawa sawa ariko nitiko turakumva neza wa mutama urabugagarana neza hano agatelefone gafata neza Asha nitiko turakumva kweri biza birasuma birimo umuyaga mwinshi cyane sinzi ko urabugagarana ahantu hameze neza aha no munywanyi Albert ngira ngo araza araza kugaruka ntituriko turamwumva Aro? Eh. Mm. Ndowayo ngarutse. Mm, inde? Ndowayo. Ndowayo nde? Ndowayo mu biyenze. Eh, nyarutsa ndowayo kugira ngo twe akajyo abandi tugomba tuci Ye, kintu nagomba gusura gushikiriza. Urabona kwigitero cabuze. Mm. imana ikaba yaduhaye utuntu banyongesha amaguru ntibarabe abantu banyongesha amaguru nk'amakinga kuko igitoro cyabuze bapfume baraba baze barasayidiye mm, ngewe ntiwumvise amakuru uno munsi y'ijivenali eh? uno munsi niwumvira ikiradiyo amakuru uno munsi <laughs> wayumvira eh, ntiyamakuru ntayumvire uno munsi ni wahatangura igikorwa cyo gusuzu cyo kwandika abafite turya tumoto duto duto n'amakinga ya siporo ku mazone kugira ngo minsi nimbere bazoce bamenyesha ibizokurikira reka najya mati dufate nk'ubu twabuze igitoro eh urabona nk'ibitoro byarabuze nk'ubu amamodoka menshi aricaye mm nibarabe muri iyi minsi barabe dufate bajya abantu bafise amakinga baze barasaidiye abantu urabona bamwe bamwe nta maguru bafise bafise amikoro make uriko amaguru bamwe bamwe urazi yuko ufise amaguru ashobora mm ariko hari ingingo ibuza abo bagenesha amakinga gushika mu bibanza bimwe bimwe mu gisagara ca Bujumbura ego prema iyo ngingo turayumva mugabo urumva nibarabe kubera igitoro cha imana yaduhaye yuko bokanyaga aja amakinga atarinda igitoro mhm. nk'ubu cabu nk'ubu igitoro cabuze mm, abamanuzeye bapfume barakora barabe hama bazopfume babasubiza mu nyuma batuma bareka kujya mu ikaburimbo mhm, ni icyumviro cy'iwawe ni icyumviro cy'iwanyu nayo mvise kubera abanyagihugu je nabonye imvura iguyeho utonda kuva saa sita gushyika ku mugoroba mhm. urumva ni hatari bapfume baraba ingene boza barasayidiya basi kubera twarabuze igito urumva ni hatari mhm, urakoze yego murakoze ramwe kumbure sinzi ko kwakira wa nyuma nakire uwa nyuma tanyarutse kabisa nca ndabwira uti bye bye ko ndabona hariya umwanya umwanya abongereza bavuga ngo time is money uwa nyuma rero yashitse yewe amahoro ah, eh mahoro mahoro ni udu udusozere kino kiganiro bakwitande wewe nemera ya Elvis Elvis twakuri hehe basha ndibukinanyana ahantu mu runege mhm mm kwa kwanya Elvis mwanya watujanye duwa makuru ego amakuru no baha mhm mm no twiwe dutarura ikiraro kabisa mm, ikiraro kiva hehe kijahe cyava ku mikoni kijya aho abantu bita mu rusando mm. twagitaruye kabisa tukajya gushyira ko intuzeyi hejuru imbabare batuguriye komine mm, hari abategetsi bari baje kubafasha ibyo bikorwa mwarimu oya uno munsi ntabwo baje bari bafatiriwe kabisa kutambwiye nanjye nze kubafasha kabisa bantu hasi nguvu numva ngahanye ngira nk'igiti naye kugiterura ndumwe <laughs> eh kugira ko wa mbere eh uzocumbwira simbe kabisa kubafasha naje nakunda ibikorwa by'iterambere neza cyane mhm mm ndagushimire cyane rero Elvis ngayo ukenanya nanizere ko muri Rwanda yamugira ijoro ryiza urakoze imana guhezagiye iyo eh, bandanye mvise ibiganiro vya radio isanganiro wa mugenzi wanje Sumaili mukanya aza kubabwira amakuru y'inkino inyuma y'amakuru mu Kirundi ndamora ari imbere yanje ego turamwumviriza kabisa twaba twabumviriye mhm, sawa urakoze Ejoro eh, giza leo. Kya twese ni na Elvis rero atwakuye ari ngaye bukinanyana cya rusozerera kino kiganiro abandi batwakuye ari Stanley atwakuye ari munyakabiga Edward atwakuye ari mu zone ya Kiyenzi ari ya mu Gisovu Joseph yatwakuye ari mu Giheta Konda Konda Nyororo yatwakuye ari Buraza Butoyitoma yatwakuye ari Nyabitsinda Mirikiyadi yatwakuye ari mu Kibitoke cya Rugombo Amos yatwakuye ari Gisuru Claudia yatwakuye ari Gite ari Gitega mu Giheta nako hari karera hari na Juvenal yatwakuye ari eh, mu buyenzi hakaba na Fidel yatwakuye ari ku mutangasi ide Jerome yatwakuye ari ngamu ibujumbura hamwe na Alexis yatwakuye ari buyengero Jean Marie yatwakuye ari mwaro vyizigiro yatwakuye ari mwishombo nino nga rero ikiganiro giricushikirije cuno chuno wa wakane nako cuno munsi wa mberi wigene kirezo mbere w'igenekerezo na gata nukwezi kwa kane gice angirira mwakoze mwege mwese mwagiteza abiri yakoze nduwayo alberi ya lika fasha mwinga buhinga uma Jamari vya nenge na kumana mwalikumwe mkanyi sase njamereza ndamubisa mugenza anje tuitira nwa Jamari Mayonga achabanda nyamashikiriza makuru mwurimi kukirundi Beha shipe ururaro kuri bo